infanoi devas movigi. Ne estas secreto che movigiado dum infanaggio al portas avantaggio in por la crescado. Ciom da movigiado necessas, por fortigi la ostoin de la al crescantoi, tion esploristoi nun precise povas diri. Regula movigiado, estas unu e la plei gravai pilastroi por la sano, cae tio validas gis alta agio. Esploristoi de la Leibniz Instituto por prevent esploro cae epidemiologio en Germanio nun el trovis che corpa activezzo iam en infanaggio havas efficon pri la fortezzo de la ostoi. Por la esploro, scientistoi mesuris ne nur la fortezzon de la ostoi de la infanoi, set ancau ilian corpan activetson. Tiu cele proximume quar mil quincent infanoi en la agio inter du cae dec jaroi estis equipitai per mesur apparato ciu registris la mov activetson de la infanoi. La esploristoi povis helpe de la apparatoi precise ec coni quiom da tempo la infanoi passigis sidante, au ie leggera, modera, au intensa corpa activezzo. Crome, la ge patroi ricevis en cetilon, en ciu ili debis noti, cium sporton ilia infano practicas, cium la infano movigas dum sia liber tempo, cae cium da tempo la infano sidas. Por ricevi precisain resultoin concerne la muscolan fortezon, oni mesuris ancau la salto distanzon cae la tiel nomatan man prenan forton. La resultoi montris che ce knaboi cae knabinoi en la antaulerneia cae baslerneia agio, la fortezzo de la ostoi estis je du procentoi pli alta, se la infanoi movigis modere gis intense, je nur dec minutoi pli ciutage. tage sidado ali flanque estis cun ligita, cun malpli alta fortezzo de la ostoi. Precipe sportoi, ciui chargias la corpon per peso, ciel exemple pied pilco au corbo pilco, sed ancau snur saltado au cureg ludoi, havas positivan efficon ie la evoluo de la ostoi de la infanoi. La meccanica chargio, quio ec estas per tiu pezzo de movigio, efficas recte sur la ostoin. Tio sia vice accelas la crescadon de la ostoi. Ali flanque la esploristoi ancau constatis, che mal alta intensezzo de corpa movigio al portas nur mal pli altan fortezzon de la ostoi. Alta fortezzo de la ostoi en infanaggio estas considerata ciel grava protecta factoro contrau rompoi de ostoi au contrau osteoporoso en plen cresca agio. Tial gravas entusiasmigi infanoin laueble frue por movigiado, char en plen cresca agio ne plu al jas nova ostamasso, sed nur eblas procrasti la proagion mal construon de la ostoi, resumas professoro de la instituto. La esploro ocasis cune cun entute dudec tri esplor institutoi el tuta Europo.